Ադրբեջանը տարածաշրջանը վերածել է թեժկետի։ ԼՂՀ իշխանությունները համաձայնել են ԵԱՀԿ դիտարկում անցկացնելուն։ Ադրբեջանն անզոր է հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու։ Հաղթանակ նաև տեղեկատվական պատերազմում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հակառակորդը շարունակում է խախտել կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը։ Այս գիշեր Ղարաբաղի-ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գոտում արցանագրվել են կրակի դադարեցման շուրջ պայմանավորվածությունների խախտման բազմաթիվ դեպքեր։ Հակառակորդը բացի տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակների եւ ականանետների կիրառումից ձեռնարկել է նաեւ հետախուզադիվերսիոն գործողության երկու փորձ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները ժամանակին հայտնաբերել են ադրբեջանական հատուկ ջոկատայիների առաջխաղացման փորձերը եւ վերջիններիս հետ շփրտել ելման դիրքեր։ Ապրիլի 6-ի լույս 7-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի հյուսիսարևելյան Թալիշի ուղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն հետախուզական գործողություն։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները ժամանակին հավաստանշելով ճշնամական խմբի առաջխաղացումը անցել են կազմակերպված պաշտպանության։ Ցավալված մերզամարտի արդյունքում հակառակորդը մարտադաշտում թողնելով Ադրբեջանի զինված ուժերի կապիտան Նավթալան քաղաքի բնակիչ Վագիվ Բայրամովի դիակը հետ է շպրտվել։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից ապրիլի 6-ին ժամը 18:30-ին, Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսիսարևելյան Թալիշի ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետում հակառակորդի ականանետային կրակից մահացու վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող 1974 թվականին ծնված Արմեն Կարլենի Գասպարյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում Արմեն Գասպարյանի ընտանիքի անդամներին եւ հարազատներին։ Կատարվածը հերթական անգամ փաստում է, որ ադրբեջանական կողմը ոչ միայն չի հարգում նախորյակին ձեռքբերված կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը, այլև սադրիչ քայլերով փորձում է նպատակաուղված կերպով ապակայունացնել առանց այն էլ պայթունավտանգ իրավիճակը։ Երեկի ԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի արտահայտած այն միտքը, որ ի տարբերություն հակառակորդի մենք չենք կռվում կանանց եւ երեխաների հետ, թերևս կարելի է համարել ցինիկության գագաթնակետ։ Վկայությունը Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի տարեցներ Վալերա եւ Ռազմելա Խալափյաններն են, որոնց Ադրբեջանի այսպես ասած հումանիստ նախարար Հասանովի ղեկավարած ճակերտավոր հզոր բանակի ասկերները բարբարոսաբար գնդակահարել, իսկ այնուհետև վայրենի մոլուցկով կտրել են նրանց հականչները։ Այսքանից հետո թե ով է կռվում կանանց եւ երեխաների հետ եւ ազնվության ինչպիսի ворակներով է ուշտված նախկին ոստիկանապետ իսկ այսօր իրեն պաշտպանության նախարար համարող Զաքիր Ասկերօղլու Հասանովը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին կխնդրեինք դատել փաստերով հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂՀ պաշտպանության բանակի մամլո ծառայությունը Ադրբեջանը կրկին տարածաշրջանը վերացեց Եվրոպայի անվտանգությանը սպառնացող թեժ կետի։ Այս մասին Բերլինում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իր խոսքում Հայաստանի նախագահը նշել է, որ Ադրբեջանը կտրականապես դեմ է վստահության հաստատման ուղված միջոցառումներին, հետամուտ լինելով բոլորովին այլ նպատակների, եւ այդ նպատակները վերջնականապես բացահայտվեցին սույն թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը։ Սերժ Սարգսյանը հայտնեց, որ Ադրբեջանն անտեսելով միջազգային հանրության խաղաղության ուղված ավելի քան 20 տարիների ջանքերը, Ղարաբաղ-Ադրբեջան շփման գծի ողջ երկայնքով լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսեց։ Փաստացի իրականացրեցին զինադադարից ի վեր մասշտաբներով աննախադեպ նաև խաղաղ բնակչության դեմ ուղված հարձակում։ Արդյունքում Ադրբեջանը կրկին տարածաշրջանը վերածեց Եվրոպայի անվտանգությանը սպառնացող թեժ կետի, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Ղարաբաղի ժողովուրդը չի ցանկանում պատերազմ, այլ ուզում է པարզ եւ հասկանալի մի բան, որի համար միշտ պայքարել են գաղութացված բոլոր ժողովուրդները։ Նրանք ուզում են ինքնուրույն տնորինել իրենց ճակատագիրը եւ ազատ կերտել իրենց ապագան։ Նրանք ցանկանում են, որ իրենց երեխաները խաղաղ եւ երջանիկ մանկություն ունենան։ Ուզում են ապրել ժողովրդավարական պետության մեջ։ Նրանք այլ ցանկություն չունեն։ Արդեն շուրջ 30 տարի, 1988-ից ի վեր, նրանք ամեն օր ստիպված են պայքարել այդ ազատության համար, ամեն օր ապացուցել այլ ժողովուրդների հետ իրենց իրավունքների հավասարությունը։ Եվ նրանց իրոք հաջողվեց պարտադրված պատերազմի, ապօրինի շրջափակման եւ փխրուն զինանդադարի անվերջ խախտումների պայմաններով անել այդ ուղությամբ ճիշտ քայլեր։ Միջազգային հանրությունից ակնկալում են նրանք միայն մի բան՝ իրենց այդ իրավունքի ճանաչում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այս օրերին բազմաթիվ ջոկատներ, օգտագործելով իրենց ունեցած փորձը, մեկնեցին եւ համալրեցին Պաշտպանության բանակի բոլոր ստորաբաժանումները։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Կարծում եմ, որ այսօրվա հայկական բանակի հրամանատարների եւ զինվորների պատրաստությունը շաղախվեց մեր ազատամարտի վետերանների, երկրապահների, կամավորականների փորձառության հետ, եւ դա էլ հիմք հանդիսացավ այն հաջողության, որը մենք ունեցանք Արցախյան ամբողջ ճակատում։ Ես իմ երախտիկի խոսքերն եմ ուզում հղել մեր բոլոր մարտական ընկերներին, բոլոր կամավորականներին։ Այդ խոսքերը ոչ միայն ես եմ հղում, այլև կարծում եմ, որ ամբողջ ժողովրդի խոսքերն են, մեր ղեկավարության եւ հատկապես բանակի ողջ անձնակազմի խոսքերն են։ Վտանգի պահին մենք միշտ միասնական ենք եղել, եւ այս փորձությունն այդպես էլ մեզ վրա վերցրեցինք։ Եվ կարծում եմ, որ այս փորձությունը մեզ միշտ սпасում է։ Սա ուզում եմ ասել այն կամավորականների համար, ովքեր որ եկան, հերթագրվեցին, արտահայտեցին իրենց պատրաստակամությունը, բայց քանի որ պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը դիմել է ինձ եւ իր երախտիկի խոսքերի հետ միասին ասել, որ այլևս համալրված են բոլոր ստորաբաժանումները, մնացածը թող իրենց պատրաստակամության արտահայտության հետ միասին զբաղվեն պատրաստությամբ եւ անհրաժեշտության դեպքում կմեկնեն Արցախ։ Եվս մեկ անգամ իմ շնորհակալական խոսքը ձեզ բոլորիդ, եղեք համբերատար եւ անպայման հաղթանակները կլինեն մեզ հետ, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Ադրբեջանն ապրիլի 6-ին տանկով կրակել է շտապօգնության մեքենայի ուղությամբ։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ պաշտպանության բանակի օպերատիվ բաժնի պետ Վիկտոր Արստամյանը։ Հյուսիսային ուղությամբ ադրբեջանական կողմը շտապօգնության մեքենա է ոչնչացրել, որը գնում էր նախկինում մահացած զինծառայողների դիեր տեղափոխելու համար, ասել է նա։ Բարեբախտաբար այդ պահին անձնակազմը մեքենայում չի եղել, ոչ ոք չի տուժել։ ԼՂ իշխանությունները համաձայնել են ԵԱՀԿ դիտարկում անցկացնելուն Այս կապակցությամբ արտգործնախարարության մամլոքարտուղար Անի Սարգսյանը հայտարարել է. ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի միջոցով փոխանցվել է մեր համաձայնությունը ԼՂՀ-ի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում դիտարկում անցկացնելու վերաբերյալ։ Այն, որ ԼՂՀ պաշտպանության բանակը ձախողեց ադրբեջանական ագրեսիայի առաջխաղացումն ու ադրբեջանի նկարտումները, վկայում է ոչ միայն այն մասին, որ հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծում չունի, այլ նաև Ադրբեջանն անզոր է հարցը լուծելու այդ ճանապարհով։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի հանրային խորհրդի նախագահ, Հայաստանի հանրապետության նախկին վարչապետ, պաշտպանության նախկին նախարար Վազգեն Մանուկյանը։ Նրա խոսքով հակամարտության լուծումը հնարավոր է միայն ԼՂՀ անկախության միջազգային ճանաչման դեպքում, որից հետո բանակցությունները կգնան փախստականների եւ այլ խնդիրների շուրջ, որոնք շատ արագ լուծելի հարցեր են։ Անդրադառնալով ադրբեջանական ագրեսիայի պատճառներին Վազգեն Մանուկյանն այն պայմանավորել է այդ երկրում արկա ներքին եւ ինչու չէ նաեւ արտաքին խնդիրներով, ինչի պատճառով Ալիևն իր հասարակությանը մղեց պատերազմի շեղելու նպատակով։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանն է խախտել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարի վերաբերյալ համաձայնագիրը, քանի որ նա շահագրգռված չէ ստատուս քվոյով։ Այդ մասին հայտարարել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի տնօրեն Կոնստանտին Զատուլինը։ Ես ասում եմ միայն, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարող լուծվել ուժով, որովհետև Ադրբեջանի ցանկացած փորձ, օգտագործելով ցանկացած տեսակի զենք, կարող է արդյունքի հասնել, հանգեցնել միայն բլիցկրիգի դեպքում։ Ադրբեջանի մոտ բլիցկրիգ երբեք չի լինի, դա ակնհայտ է, ասել է նա. Ադրբեջանցիների կողմից Արցախի հանրապետության քաղաքացիների սպանության իրավունքների ոտնահարման վերաբերյալ ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը պատրաստվում է ապացույցներ ներկայացնել միջազգային կառույցներին ու իրավապաշտպան կազմակերպություններին։ Այս մասին հայտնել է ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի տնօրեն Յուրի Հայրապետյանը։ Ամենագլխավոր հարցը, որ այս պահին ինձ ուզում է, այն է, որ Ադրբեջանի բարբարոսական գործողությունների հետևանքով դժվել են խաղաղ բնակչությունը, քաղաքացիական օբյեկտները։ Ոտնահարվել է մարդու կյանքի իրավունքը, որն ամրագրված է Եվրոպական կոնվենցիայով։ Ադրբեջանը, որպես այդ կոնվենցիան ստորագրած պետություն, պետք է պատասխան տա, ասել է Յուրի Հայրապետյանը։ Հաղթանակ նաև տեղեկատվական պատերազմում Երեք Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոնում Երևանի Պետական համալսարանի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող Վահրամ Միրաքյանը հանդիպումներ ունեցավ ուսանողների, սոցցանցերում ակտիվ օգտատերերի ու լրագրողների հետ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Տեղեկատվությունը պատերազմի կարևոր ու անբաժան մասն է։ Պատերազմական այս 4 օրերի հայկական մեդիա դաշտի վերլուծությունը Վահրամ Միրաքյանին հիմք է տալիս ասելու, որ մենք պատրաստ ենք ընդունելու այս մարտահրավերը։ Հայկական գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները գործել են համախմբված ու գրագետ։ Նույն մեխին հարվածելով մենք կարողացանք ոչ միայն մեր լսարանին ապահովել տեղեկատվությամբ, այլև դրսի լսարանին ճիշտ ու միանշանակ պատկեր ներկայացնել։ Վահրամ Միրաքյանն անդրադարձավ լրատվամիջոցների ու սոցցանցերի օկտատերերի կողմից կողմից թույլ տրվող սխալներին որ մենք ասում ենք լուսաբանում ենք ազերները հարցակվեցին եւ այլն, այլն, խնդիրը որն է այս դեպքում մենք ազերի ասելով չունենք էմոցիոնալ ֆոն դրա հետևը, որովհետեւ երբ որ ասում ենք ադրբեջանց թուրք, հա թուրքը էմոցիոնալ ֆոն ունի, մենք 1000 տարի իր այդ շամություն ենք անում եւ այլն եւ այլն, բայց երբ որ ասում ենք ազերի, չկա էմոցիոնալ ֆոն։ Պլյուս դրա երբ որ ասում ենք ազերի, էթնոնիմ ենք տալիս ադրբեջանցիներին, իրենք ազերը չեն, իրենք իրոք թուրքեր են, ադրբեջանի թուրքեր են եւ այլն, այսինքն տերմինակար հարցեր կա։ Իսկ ահա թշնամի երկրին հակառակորդ անվանելը Վահրամ Միրաքյանը բացատրում է ռուսերեն համարժեք բառի թարգմանությամբ, ինչը եւս սխալ է։ Այդ տերմինը մենք ժառանգել ենք խորհրդային միությունից, ասում է Վահրամ Միրաքյանը, որովհետեւ խորհրդային միությունը թշնամիներ չի ունեցել։ Ունեցել է հակառակորդ պետություններ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ փոխվել են։ Մեր դեպքում սակայն թշնամին չի փոխվել։ Մենք դարերի վեր պայքարում ենք միևնույն թշնամու՝ Թուրքի դեմ։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակ մենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը ապրիլի 6-ին աշխատանքային այցով մեկնել է Մարտակերտի շրջան ռազմական գործողությունների հետևանքներին ցանոթանալու նպատակով։ Գործադիր իշխանության ղեկավարը Մարտակերտ քաղաքում եւ Մատաղի Սութալիշ գյուղերում ցանոթացել է ապրիլի 2-ից 5-ը ճշնամու հրետակոծության հետևանքներին, ինչպես նաեւ հանդիպել տեղի բնակիչների հետ։ Արայիկ Հարությունյանը երախտագիտություն է հայտնել բնակիչներին ստեղծված իրավիճակում խիզախություն դրսևորելու եւ հայրենի համայնքներում մինչեւ վերջ կանգնելու վճռականության համար։ Կառավարության կողմից արվելու է հնարավորը ճշնամու արկակոծության հետևանքով բնակիչների վնասված առանձնատները եւ համայնքային ենթակառուցվածքները կարճ ժամանակամիջոցում վերականգնելու համար։ Մի քանի օրվա մեջ քաղաքաշինության նախարարության համապատասխան մասնագետների կողմից կգույքագրվեն բոլոր վնասները, հնարավոր սեղմ ժամկետներում դրանց վերականգնման աշխատանքները սկսելու նպատակով, ասել է վարչապետը եւ հավելել, որ վնասված յենթակառուցվածքների բնականոն գործունեությունը վերականգնելու համար համապատասխան կառույցների կողմից արդեն ինտենսիվ աշխատանք է իրականացվում։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական կենտրոնից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 6 ցելսիուսը 15-ից 20 աստիճան։ Տաքություն։